الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا svjedočim da nema drugog istinskog Boga dosljednog obožavanja ima Allahu subhanahu wa ta'ala. Onoga koji je smjenu noći znači, i dana učinio poukom za one koji žele Bogu da prihvati i da budu njemu zahvalni. Svjedočim da je Muhammed Allahu rob i njegov poslanik. Allah ga je poslao sa istinom da bude opominač Allahovom dozvolom upućuje na pravi put, da bude svjetionik svjetljika budućim pokoljenima i generacijama. Neka je Allah Allaho ilmi wa abdus, Allaho poslaniče savjetu me. Oporuči mi nešto i budi u tome kratak. Oporuči mi nešto i u tome budi kratak. Pa hvala me, bilo ali i sada to sam, nema pa Allaho poslanika pa ali i sada to sam rekao. I da kumte ti salatik, da sallim salatem obadija. I da kumte ti salatik, da sallim salatem obadija. Kada ustaneš da obaviš svoj namaz, obavi ga, klanjaj ga kao što klanja onaj koji napušta ovaj svijet. Kada ustaneš da klanjaš svoj namaz, klanjaj kao što klanja onaj koji napušta ovaj svijet. Kao što klanja onaj koji je taj namaz za. bi تَكَلَّمْ ta te dirominu gada. I nemoj da dobiješ govor za koji ćeš sutra tražiti izvinjenje. Ne ljudi za onim što se nalazi u rukama drugih ljudi. Ne žudi za onim što se nalazi u rukama drugih ljudi. Ovo je prelikih savjeta Allahov poslanika i salatu sam. Ko se prihvati ovih savjeta popravit će i svoju vjeru i svoju dnjavu. U prvom savjetu kaže Allahov poslanik i salatu sam kada ustaneš, preklanjaš nas. Klanjaj ga kao što ga klanja onaj koji riječima Allahom poslanika Ali Salatu nas čuvamo centers to a that for po dunjavuku kojeg sada mora da ostane. I sve što je dunjavuku, i žene, i djecu, U istinu namaz odvraća od razvrta i dušnih tijela. Koliko se danas muslimani uveštavaju svih namaza? Koliko je to danas na nas ostavlja i utjecaja naš namaz? Danas muslimani planjaju, ali samo što završe sa svojim namazima, odlazi i čine čini čine nasilje, napravo. Muslimani danas planjaju, ali nakon svojih o sonho da máxima svoga gospodara. Ako ne možemo tako, onda barem da budemo svjesni zakasniš malo, ništa od tvojeg termina. Možda neko bude prije tebe pa uzmeš tvoje vrijeme. Međutim, ti si u stanju da uđeš kod vladara, svih vladara, kad god ti uđeš. Neko obično gradonačelnik ovog i da već ulaziš kod vladara, svih vladara, kad god 有的。 Znači, to išta drugo ljude bacati u džehennemsku vatru su ono što su posijali svojim jezicima. Pravda braćo, nismo svjesni opasnosti jezika. Nismo svjesni bolesti jezika koliko su opasne njihove posljedice pogubne. Većina belaja koja nas danas nalazi nas muslimana jeste zbog i od naših jezika. Zbog i od naših jezika. Kamo sreće da se prihvatimo savjeta Allahov poslanika, ali i salatu wasalam, pa da vodimo računa prije nego li izgovorimo ovu riječ, je li u koristi ne, da se obračunamo, je li vrijeme da je kažem sada ili ne, i slično. Znajmo dobro kada pustimo riječ, onda ona nama vlada. Prije nego li izgovorimo, mi smo vlasni. obična riječ. Lahka, obična riječ, kako smo mi smatrali, pokidala rodinskih veza. Posijala neprijateljstva među ljudima. Rastavila bračnih drugog. To su bile samo njene posljedice na dunjavu. Možeš pustiti Allahov savjeta, Allahov poslanika, ali i o njemu je spas. O spas. I svoj savjet poslanika, ali se i ne ono što se nalazi logro en la material ima drugih robova koji će ga hvaliti i koji će tražiti od njega. Zato nastojimo da se vežemo za Allah kao wa što je god što više pitanje na dunjavu. Ne priželjkujemo i ne tražimo ono što oni traže, čemu stremi većina. Budi zadovoljan s onim što ti Allah čas, a između ostalog spomenuo je i umjerenost u izobilju i u siromaštvu. Gledaj u onoga koje je ispod tebe po pitanju dunjavnika. Nemoj da gledaš u onoga koje je iznad tebe. Po pitanju vjeri gledaj onoga koje je iznad tebe. Ali po pitanju dunjavnika gledaj onoga koje je ispod tebe. To je rekao kada poslanik Ali i Salatu Salam. Gledajte oni koji su ispod vas. Nemojte gledati oni koji su iznad vas. Pa ćete tako na najbolji način poštivati i gledati Васильевич, я человек, что нужно kada čuješ riječi Allaha subhanahu wa ta'ala iz njegove knjige ili riječi Allahovog poslanika ali i salatu salam iz vjerodostojnog sunneta, prihvati se tih riječi čvrsto. Ljubomorno se drži, znaj da je u njima zapravo spasno. sam Zašto? Zato što u stavu Muhammed radi i salatu sam traži da se po njoj radi. Znanje koje stičemo traži od nas da se po njemu radi, u protivnom biće dokaz protiv nas. A praksa skupljanja informacija i što više znanja bila je praksa prethodnih generacija, Benu Israila, na koje nas ovo skupno prvo pozorava upozorava početku svoje knjige. Od ovih i sličnih savjeta ništa se neće okoristiti onaj koji smatra da su ovi savjeti upućeni nekome drugome, ne njemu. Pa dok se priča i savjetuje, vrazi, posmatra i analizira koji od prisutnih primjenja u svome životu dotične savjete, zaboravljajući se, ne budi ovan. Primi se prvo za sebe. Primi se prvo za sebe. Nastoj da ne budeš svijećan kad drugima svijetljuje sebe to. Ti se ne najbitniji da sačuvaš sebe, svoju porodicu, koliko možeš dati dobrih savjeta, radom i razum, ćemo se svi, bez izuzetka, kada svi bez izuzetka iskažemo svoju ovisnost i svoju potrebu za Allahom subhanahu wa ta'ala. Bez njega Allah subhanahu wa ta'ala ne možemo ni koji pojegamo na taj Allah subhanahu wa ta'ala kaže što je rekao hadisi su veliki nas. Kullukum dalun illa men hadišu. Festa dun ahdi. O ljudi, svistani bili u zabudu. I svi ste bili u zabudu i osim onoga koga ja uputim. Na tragu snagama Nikolusa jedan pred taj je dan petka